працював у якійсь групі і прийшов додому майже опівночі. І, звичайно, без подарунка. Ірина ще ніколи не готувалася так старанно. Бігала в крамниці та на базар. У неї в духовці весь час щось підгорало, і в кухні стояв чад, неначе в смолокурні. Я хочу запросити тільки своїх з відділу, сказала чоловікові. Василь Васильович охоче пристав на те. Вона збиралася влаштувати вечірку на європейський кшалт. Але тут він заперечив це ж як? Увесь вечір стояти біля столу? Треба привчатися до культури, гасила щось на палаючій сковороді. І тоді він виклав аргумент, якого вона не змогла заперечити. Ти Рубана запрошуєш? А як же він на одній нозі? Посадити його, а всім стояти також незручно. Довелося погодитися, тільки поскаржилася. Твоя логіка якась така, ну як пряма палиця. Стільки всього переставляти. О, це зовсім просто, заспокоїв він її. Канапу поставимо під стінку, взяв разом з нею канапу і відніс у протилежний куток кімнати. Він був надзвичайно дуже фізично, просто неймовірно дужий, хоч ніколи ні перед ким того не показував, лише перед нею. Знав, це їй подобається. Стіл сюди, переніс і стіл, умиротворено оглянув вільну площу. Вона бігала, метушилася мов би намагалася втекти тими клопотами від думок. Все-таки тридцять. Трошки посумувала, але недовго. Вона розділила вечірку на два етапи. Перший таки європейський. Маленькі бутерброди грінки з баликом і сиром. І другий індичка, картопля, горілка і вино пиво і бутерброди в кутку на круглому столику. Випросила такий столик у сусідки. Біля нього всі ледве вмістилися. Кілька чоловік навіть сиділи на бильцях крісел. Мабуть, через те, що не випили, розмова волоклася мляво, та й до пива охочих було небагато. Тільки Рубан трощив бутерброд за бутербродом. Його величезна щелепа працювала як капкан і вже одкубрював третю пляшку Жигулівського. Взявши один занадто підгорілий бутерброд, він покрутив його в пальцях і сказав, якби моя жінка так зациганила. Неважко було уявити, що мала б за такі грінки його дружина. Ірина почервоніла. Тищенко чмихнув і відвів повні сміху очі. Треба ж мати совість, мовив ірша. Рубан довго м'яшкурив товстий шмат балика, а тоді сказав колись ми на косовиці варили кашу, загалилися і доварювали в помарках. А знаєте, чим заправляють польову кашу? Старим салом поставили ковганку в траву, а туди вскочила жаба. Наш кашовар не побачив, взяв толкачку, заткнися, сказав Огієнко. Я розумію, для чого це ти, вимовив ірша. Він був блідий, губи йому тремтіли, немов з холоду. Це ти, щоб провчити чи стоплює? Так знай, я мило варив здохлих свиней і їв дохлу конину. Розказати? Якщо ми почнемо згадувати, що їли у війну, задумано мовив Василь Васильович, і Рубан, що очевидячки збирався докінчити свою оповідку, замовк. Він завжди так, сказала Клава. Вона сиділа на коліні у красивого кучерявого парубка. Павла Решетова, щоб самому більше залишилося. Всіх опанувала ніяковість.